El problema segueixen sent les partícules en suspensió inferiors a 10 micres, que van superar el màxim de 50 micrograms per metre cúbic durant més de 35 dies a l'any en 9 punts diferents de Catalunya. En aquesta ocasió també a Casa de la Selva i el canà, i el di de diòxid de carboni, que van superar el límit anual de 40 micrograms per metre cúbic en prop de la meitat de les estacions de l'àrea de Barcelona. La millora o l'empitjorament sempre és una tendència a molt curt termini. Si hi ha una millora molt ràpida, només pot ser deguda a les condicions meteorològiques. Ha argumentat la directora general de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya, Assumpta Ferran, que ha preferit veure el got mig ple i ha recordat que des del 2009 les 10 micres no superen els límits mitjans anuals. Ferran ha reconegut que la reducció del consum de carburants en un 7% des del 2008 i de la mobilitat en prop del 6%, així com un descens de la producció industrial, ha permès obtenir millores. Encara que també ha indicat que l'envelliment del parc de vehicles juga en sentit contrari. La directora general, encara que ha apuntat que l'estratègia des de fa anys passa per reduir la circulació i fer que els vehicles que quedin als carrers siguin cada vegada més nets, ha descartat prohibir el trànsit en algunes zones, perquè per complir amb els llindars de contaminació a les zones problemàtiques, el trànsit s'hauria de reduir a la meitat i això no és viable. Catalunya dedica anualment 1,5 milions d'euros a mesurar el nivell de 15 contaminants, cosa que genera més de 35 milions de dades i en aquest 2012 també es comença a entreveure el problema de l'uso troposfèric. El màxim d'aquest contaminant secundari també s'ha superat en 17 dels 49 punts de la xarxa que l'han mesurat en els dos últims anys.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 Música I en primer lloc, comencem parlant de la nova campanya de civisme que es realitza al barri de la Trinitat Vella. El districte de Sant Andreu ha impulsat una campanya de civisme al barri de Trinitat Vella per millorar la convivència al barri, consciència del respecte per al descans nocturns dels veïns, millorar els hàbits de neteja i evitar així el vandalisme.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 Una de les principals característiques de la campanya és que són els propis veïns del barri els que han cedit la seva imatge per il·lustrar els diferents punts gràfics, els diferents suports gràfics. La iniciativa també destaca per ser multilingüe on tots els materials com els, dic, els tríptics, els cartells, les banderoles, entre d'altres, s'han fet en català, en castellà, en àrab i en urdu.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 La primera està prevista per al proper 30 de maig a dos quarts de vuit del vespre amb una xerrada al Centre Cívic de la Trinitat Vella del professor universitari Xavier Pastor sobre el civisme al barri. I ara parlem de la detenció de dues persones per entrar a robar a 14 pisos de Sant Andreu. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves com a presumptes autors de 14 robatoris. Els lladres actuen en grup i entraven als habitatges escalant per les façanes a Sant Andreu. Hi ha dos menors més en recerca per aquest cas. Els dos detinguts tenen entre 18 i 17 anys. La investigació per descobrir aquesta banda es va iniciar el mes de setembre arran de diferents denúncies de veïns que havien estat víctimes del robatori tots s'havien comès, comès de manera similar. Els lladres buscaven carrers pocs transitats de dia on aprofitaven la foscor perquè no els veies ningú. Després escollien una casa de la zona a l'atzar i es preparaven per entrar-hi. Només robaven en cases on no hi hagués ningú i entraven escalant pel balcó o terrant amb una escala. Un cop dins eh, s'enduien tots els objectes de valor que hi trobaven, com joies, diners en efectiu o aparells electrònics. Tot i que es van trobar alguns dels objectes robats del domicili d'un dels detinguts, tots dos van quedar en llibertat amb càrrecs. Els Mossos continuen investigant aquest cas i no descarten que s'hi produeixin noves deten detencions. I ara entrem en plana cultural perquè volem parlar-vos del Centre Cívic de Naves que us ofereix avui una xerrada amb el títol de Pingüins, Foques i Balenes, la vida animal al Pol Sud. El Centre Cívic de Naves, al carrer Navas de Tolosa, número 312, us ofereix avui a les 7 de la tarda la xerrada xerrada de pingüins. Foques i balenes, la vida animal al Pol Sud. La xerrada anirà a càrrec d'Andrés Barbosa, investigador científic. Lleons i, elefants marins, foques i balenes tenen en comú que són mamífers marins. També és investigador científic al Museu Nacional de Ciències Naturales de Madrid. A l'Antàrtida hi ha una bona representació d'aquest grup d'organismes, però sabem com s'ho fan per viure a temperatures tan baixes? Algunes foques fins i tot crien damunt del gel, com viuen els mamífers marins al pol sud, com s'alimenten, com es reprodueixen, com es comuniquen, fins a quines fondàries bussegen i com aconsegueixen fer-ho. Entendre la biologia i l'ecologia dels mamífers marins ens ajuda també a predir què els pot passar en un escenari de canvi global. I, com sempre, quan comencem la setmana doncs arriba el moment de fer un apunt d'esports. I és que el Levante va guanyar al Sant Andreu per dos gols a un final a la temporada 2012-2013. El Sant Andreu ha caigut per la mínima a camp d'un filial granota que s'ho jugava tot en el partit d'avui. Els locals s'han posat amb un avantatge de 2 a 0, però Quim Araujo ha retallat i els andreuencs han buscat l'empat fins l'últim instant. 54 minuts més tard s'ha acabat un, un curs futbolístic llarg i amb moltes emocions. La derrota a Terres Valencianes deixa l'equip en la setena posició amb 58 punts, un registre que fa preveure que el Sant Andreu participarà a la propera edició de la Copa del Rei. Tot i això, s'haurà d'esperar que la federació faci els seus càlculs i ho confirmi de manera oficial, doncs la normativa amb les circumstàncies d'aquest any és menys clara que mai. La ciutat esportiva de Bunyol ha viscut la festa d'un Levante B que ha assolit la classificació de pal playoff d'ascens amb una victòria ajustada. El partit ha tingut trams de domini de tots dos equips, però unes mans no xiulades a l'àrea blaugrana i unes altres sí assenyalades a la quadribarrada han marcat segurament la diferència. El Sant Andreu ha sortit millor sobre el terreny de joc. Boniquet i Quimaraujo han amenaçat la porteria de Garabato amb dues rematades en els primers 4 minuts. A poc a poc els locals s'han anat expulsant el domini i han, i han començat a estirar-se buscant sobretot internades per la dreta del seu lateral Ivan López. Ha estat precisament aquest jugador el primer en provar la rematada i ha topat amb la bona resposta de Morales. Pocs minuts després, Edgar ho provava de nou a l'altra porteria amb un xut de falta que s'estavellava a la darrera. Ha estat quan l'equip granota ha començat a demostrar la seva velocitat a la sortida en contraatac, amb dues accions defensives providencials de Quim Araujo i Esparren que han tallat l'última passada en totes dues jugades. Abans del descans, jugada que hauria pogut donar avantatge als andreuencs al descans, Andy ha tocat la pilota amb la mà dins l'àrea, però l'àrbitre ha apreciat que la jugada era fora de la zona de penal i han assenyalat falta a un metre de la línia. Una acció protestada pels andreuencs que ha acabat en llançament de falta i groga pel jugador llevantinista. La segona meitat també ha començat amb unes mans dins l'àrea, en aquest cas la quadribarrada. Xapi Arnau no ha pogut controlar bé a l'hora de refusar i ha comès un penal que Roger ha transformat en l'1 0. La victòria granota sumada als resultats del Collano i l'Olímpic situen el filial en zona de play-off, convertint la graderia en una festa. Més encara, encara quan Paredes, amb un xut ajustat al pal, ha ampliat l'avantatge pels blaugrana. Els atendreu no havia dit encara l'última paraula i Quim Araujo ha reduït diferències amb una rematada creuada en el minut 72. A partir d'aquest moment, els de Piti Belmonte han centrat esforços en aconseguir l'empat i aportar els contraatacs dels locals. En un d'ells, Juanma ha estavellat la pilota al travesser amb una rematada amb el cap. El mateix Juanma no ha acabat el partit després d'una entrada desproporcionada sobre Josu que li ha costat la vermella directa. En els darrers minuts i amb un 10 contra 11 l'equip UAC ho ha seguit intentant i Morales ha posat a rematar les dues últimes accions. El porter andreuenc ha arribat a connectar la rematada en la primera acció, però la defensa ha encertat a refusar per certificar la seva plaça de playoff. Doncs així acabava el partit. Levante 2, Levante B 2, Unió Esportiva Sant Andreu 1. I d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. El que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, tornem tot seguit amb més informació.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 Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i el que hem de fer ara és parlar de l'Ajuntament de Barcelona perquè, segons ens han fet arribar, invertirà 45 milions per refer carrers. Fins a 65 carrers i 13 parcs urbans de Barcelona es remodelaran fins a finals del mandat, gràcies a una inversió de 45,57 milions d'euros que l'Ajuntament de la ciutat executarà fins al 2015. No es tracta de grans transformacions urbanístiques, sinó de petites actuacions puntuals de reforma i manteniment agrupades centrats en el denominat Pla de Millora Integral de l'Espai Públic. D'aquesta manera s'eixamplaran voreres, es farà nou clavegaram, alguns vials es tornaran a pavimentar, se substituiran elements com ara fanals o mobiliari urbà i s'eixamplarà la xarxa de punts de connexió wifi. En resum, un rentat de cara general. En total, està previst renovar 56.875 metres quadrats de voreres i 1.950 punts de llum, refer 3.500 metres línies de clavegaram, plantar 597 arbres, soterrar 4.875 metres de línies aèries de serveis o tornar a pavimentar 79.625 metres quadrats. Es dona la circumstància que algunes d'aquestes actuacions formen part de l'acord en matèria d'inversions pactades entre el govern municipal de Convergència i el grup del PP. Hem de dir que aquestes obres es podrien començar en bloc ja a la tardor. Afectaran indrets com ara el carrer Camp Preciós a Nou Barris i els carrers Burriana i Turó de la Trinitat, el que fa al districte de Sant Andreu. Molt bé, doncs nosaltres el que fem ara mateix és una nova pausa, escoltem música i tornem tot seguit amb més informació. Fins ara. Trinitat Vella i a Sant Andreu de Palomar, escolta cada migdia tot un poble. Molt bé, doncs comencem la setmana amb un propòsit important, que és que aquest divendres comença la festa major de la Trinitat Vella i volem parlar amb un dels responsables d'aquesta comissió de festes, com és el Rubén. Muy buenos días. Hola, buen día. Pues cuéntanos, ¿cómo se prepara esta fiesta mayor que ya empieza el viernes, no? Sí, eh, empezará desde el día 24 hasta el 2 de junio. Y bueno, empezaremos el viernes con el pregón y bueno, luego durante toda la semana habrán diversas actuaciones. Em, ¿Cuáles serían las más importantes a poder destacar? Pues bueno, las más importantes yo creo que serán sobre todo sábado y domingo, que el sábado a las 12 habrá una exhibición de Falcons de Barcelona, por la tarde habrá una gran tarde flamenca con las dos escuelas de flamenco de la Tritamella, uh luego a la noche habrá la gran orquesta en la plaza Josep de Abelló, y bueno, luego también el domingo habrá una misa cantada por el párroco Rafael que es el párraco de la Trinidad Bella. Y bueno, luego durante la semana también habrán varios espectáculos infantiles para los niños. Eh, también se hará la fiesta espuma para los niños que será el jueves. Y luego otro, el otro fin de semana que también habrán actuaciones que, bueno, siempre el fin de semana más importante que entre semana y tal. Porque ¿cuánta gente formáis parte ahora mismo de la Comisión de Festas? en principio somos 12. 12 personas que os encargáis durante todo el año de ir eh, preparando las actividades que se realizan en estos días de fiesta mayor, ¿no? Sí. Mm, también podríamos decir a cuánta gente pues está preparando cada acto, ¿no? Sí, aquí suelen colaborar casi todas las entidades del barrio que, bueno, siempre cada entidad, pues bueno, se dedica un poco a su evento y tal. Siempre con la colaboración de la Comisión de Fiestas, claro. además, este año habéis preparado un cartel que es bastante llamativo, ¿no? Es bastante importante. que quién, ha sido la, que ha diseñado el cartel? Eh, ha sido una niña del Colegio del Santísima Trinidad que tiene 10 años que se llama Carla y bueno, este año ha sido ese el que, el que ha salido. ¿Y este año podríamos decir que hay más actos o...? Sí, sí, este año ha subido mucho más la colaboración que otros años. El año pasado estuvo más baja y este año eh, participan más entidades, hay más colaboración y, incluso creo que hay más actos que el año pasado. Muy bien. Pues sí que... Hola Rubén, soy Susana Ávila, colaboradora del programa. Este viernes es el pregón, no sé si podrías dar algunos detalles sobre quién es encargado al pregón, dónde será, a qué hora. Hombre, en principio no, eh, siempre es un poco de sorpresa de quién va a ser el pregonero de este año. Vale, entonces en principio así no se dirá, o sea, que la gente venga y sepa quién es el pregonero. Muy bien. ¿Alguna pista? Bueno, son del barrio. <laughs> sin decir, eh, sin desvelar el nombre del pregonero de las fiestas de Trinidad Bella. No sé si nos podías decir exactamente en qué os habéis basado para escogerle. Eh, eh, bueno, el pregonero se llama Daniel, pero bueno, <laughs> la cosa es que vengan a, que vengan a visitar quienes. Pero cómo, ¿cuál ha sido el proceso para escogerle? Como pregonero, ¿en qué os habéis basado? ¿Ha habido una votación? Sí, en principio había una votación por la organización, bueno, se ha escogido mucha gente y bueno, hemos pensado que este año pues le toca, le toca a él. <laughs> Sí, no, siempre se valora un poco y bueno, y el año que viene pues otro. Y además habrá diferentes espacios, ¿no? Este año, porque ah, también hay el, Parque de la Trinidad Bella. está también la Plaza Yusandra Belló, mm. el Parque de la Trinidad y luego la Plaza de la Trinidad. Y luego la esplanada del metro, la llosa del metro, que también se hacen diversas actuaciones y tal. Y diversas actividades. Muy bien, pues si quieres añadir alguna cosa más de estas fiestas. Que la gente venga a visitarlas, que yo creo que como la fiesta La Trinidad bella, no hay dos. Exacto. <laughs> pues en, eso sí que estamos de acuerdo. <laughs> Muy bien, Rubén. Pues muchísimas gracias por atendernos. Vale. Que vaya muy bien este viernes. Ya, vale. ya estáis preparando lo de este viernes, supongo. Sí, ya lo tenemos todo preparado, todo arreglado. Uh solo salir y actuar. De acuerdo. Muy bien, pues eh, nos encontramos este viernes. Que vaya muy bien. Venga, gracias. Adiós, buenos días. Molt bé, doncs eh, eren les paraules del Rubén, que hem de dir que és un dels organitzadors d'aquestes festes de la Trinitat Vella, que pertany al, a la comissió de les festes d'aquí de, de la Trinitat. Molt bé, doncs nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui.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 Molt bé, doncs tal com us deia fa un moment, volem ara parlar de seguretat als nostres barris i tenim amb nosaltres el caporal Solís que pertany a la Guàrdia Urbana d'aquí del districte de Sant Andreu. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs què és el que ens teniu preparat per, per avui? Bé, volia parlar una miqueta de l'activitat una mica desconeguda de la Guàrdia Urbana, que són les col·laboracions amb entitats i particulars. Mhm. Sí, perquè ara arriben ja les festes, la festa major d'aquí de, de la Trinitat Vella i, evidentment, doncs, gràcies a, a la vostra col·laboració amb les entitats doncs, que es poden portar a terme algunes de les activitats que es fan, no? Sí, sempre quan hi han festes de barri hi ha unes reunions prèvies, la que la Comissió de Festes informa de les activitats que faran, eh, proposen els llocs, nosaltres proposem les mesures de seguretat, eh, els tancaments de carrer eh, i després vigilem que tot se desenvolupi amb normalitat. Sí, perquè aquests dies el que hem vist aquí a, a, a la plaça Andreu Avelló, aquesta zona, és que hi havia talls de carrer per, per electricitat, no? Sí, bueno, en principi el que es fa és senyalitzar amb més de 8 dies d'antelació l'estacionament prohibit per l'instal·lació de la fira. Ah. Eh, a vegades això no, no es produeix eh, correctament i tenim que prendre mesures de trasllat de vehicles en lloc de, de l'ingrés al, uh mm. -huh. al dipòsit. No? O sigui, si no es col·loquen la senyalització amb temps suficient, el que fem és traslladar els vehicles perquè es pugui col·locar la, la fira. I ara, doncs, aquests dies suposo que teniu molta feina amb, tot, amb aquest, tota aquesta festa major que estan preparant. Sí, s'incrementa la vigilància, si hi ha concerts per la nit, hi ha patrulles específiques per al control d'aquests esdeveniments uh -huh. i sempre per controlar que la gent no, no tingui cap problema i pugui disfrutar tranquil·lament de la festa. Molt bé. Altres intervencions que fem amb amb aquestes festes és quan hi ha carreres, hi ha curses de... Mm, modifiquem els itineraris si és necessari per facilitar la mobilitat dels veïns, mm. controlem que no es posin vehicles dintre del circuit i sempre garantissant la, la seguretat dels corredors. Uh -huh. Però a part d'això, la Guàrdia Urbana també fa altres tasques eh, fora de les festes majors, fora dels actes festius, com per exemple tallar un carrer en cas d'una mudança, oi? Sí, eh, el procediment sempre és el mateix, amb dos o tres dies de, de, abans es fa la sol·licitud a Guàrdia Urbana i Guàrdia Urbana eh, dona el permís per tallar el carrer si és necessari, perquè hi ha moments en què si no es talla el carrer no es pot fer aquesta mudança, sempre parlant dintre del territori municipal si la càrrega es produeix a Barcelona i tenen que anar fora, doncs es dona permís per, per aquí. I si és dintre de Barcelona la càrrega i descàrrega, es dona als dos puestos. Hmm. Eh, sempre mm, indicant les condicions, facilitar l'entrada als pàrquings, eh, no obstruir l'entrada i salida de, i sortida de vehicles de, dels veïns. Mm, perquè aquests serveis que donaria la Guàrdia Urbana al ciutadà i la ciutadana serien totalment gratuïts? Eh, en principi sí. El que passa és si, si és un tall de carrer, siguin els, les hores que siguin, eh, s'ha sí, de fer una, una sol·licitud. Exacte, sí. S'ha de fer algun Eh, sí, procés? Eh, es cobra eh, eh, unes taxes que és per, la, per el control de la senyalització i la instal·lació de tanques o la supervisió d'un operari amb armilla i senyalització per, eh, per facilitar l'entrada en contradirecció si és necessari. Uh mhm. -huh. És l'únic requisit. Igual passa quan una persona es vol desfer d'un vehicle, eh, també amb una signatura a qualsevol comissaria de Guàrdia Urbana o al dipòsit municipal, eh, fent l'entrega de la titularitat del vehicle a l'Ajuntament, l'Ajuntament s'encarrega amb una grua retirar aquest vehicle, desballestar-lo i donar-lo de baixa gratuïtament uh mhm. -huh. a la prefectura de trànsit. Uh mhm. -huh. Això són serveis que la Guàrdia Urbana fa, és un servei al ciutadà i amb aquest eh, servei el que es pretén és eh, evitar l'abandonament de vehicles a la via pública. Uh -huh. Uh -huh. No sé si ens pot donar més exemples d'altres serveis que ofereixi la Guàrdia Urbana als ciutadans. Sí, eh, els talls de carrer, eh, per exemple, quan es té que fer una nova construcció, tenen que instal·lar una grua, eh, doncs és el mateix, es demana el permís, la Guàrdia Urbana dona, dona el permís corresponent, posa les condicions i es talla al carrer. Eh, altres són, no sé, eh, quan es fa un espectacle pirotècnic, ja no és només Guàrdia Urbana la que fa la inspecció, el servei de bombers també, i dependent, depenent de la càrrega explosiva que utilitzin, doncs es determina el perímetre de seguretat i si es té que fer desviament de, de circulació, es fan. Si es té que tallar la llum, venen d'enllumenat públic i tanquen la llum. O sigui, que els serveis municipals, no només Guàrdia Urbana, eh, és un treball transversal i eh, totes aquestes actuacions sempre es fan amb reunions prèvies. Eh, quan es té que fer un, unes festes com les de la Trinitat, eh, es fan reunions eh, 3-4 setmanes abans, eh, es calcula tot el que es té que fer, el, el personal que té que intervenir, i eh, ja està tot planificat per l'inici de les festes amb una setmana d'antelació ja està tot mm, previst. Mm sigui que el, el que és important és que hi hagi una entesa, una col·laboració entre les diferents entitats que són les que munten la festa major i la Guàrdia Urbana per, per tal d'evitar doncs, eh, circumstàncies que no agradin a ningú. No? Sí, sí, sempre eh, eh, s'intenta prevenir. Hi ha, no sé, ara per exemple es farà la cursa de la integració organitzada per la maquinista, doncs ja portem diferents anys eh, que ja està tot calculat, quasi però el primer any, eh, clar, el circuit tenia que ser de 5 quilòmetres. Guàrdia Urbana el que va fer va ser fer el càlcul de que el circuit fos de 5 quilòmetres exactes per poder homologar la carrera i hi ha gent que fa una volta i gent que fa les dues voltes. Així es pot homologar com una carrera de 10.000 metres i mm, la Guàrdia Urbana va col·laborar en aquest sentit, no només eh, garantint la seguretat, sinó també planificant els recorreguts, eh, intentant eh, sempre que la cursa se desenvolupi eh, amb el mateix sentit de circulació que els vehicles, perquè si tens que tallar en sentit contrari és més perillós, eh, se tenen moltes circumstàncies en compte per, eh, per garantir la seguretat. Eh, L'obsessió de Guàrdia Urbana sempre és la seguretat de que aquests esdeveniments se desenvolupen amb normalitat. Mm -hmm. Molt bé, doncs si vols afegir alguna cosa més... Bueno, una altra tasca de col·laboració és amb les escoles. Uh -huh. eh, els monitors escolars tot, durant tot el curs estan planificant les xerrades que donaran als dos cicles, a primària i a secundària. Ara ja acaba el curs escolar, eh, han fet la seva tasca i ara el que iniciem és una sèrie de, de xerrades també de seguretat mm, de cara a les persones de tercera edat, amb els casals d'avis, anirem a fer les xerrades i el mateix, eh, garantir una miqueta la, segura, la seva seguretat quan caminen pel carrer i una miqueta també de seguretat quan van al caixer, sí. que, quan estan a casa, eh, garantir la seva seguretat personal. Aquest és un problema que alguna vegada hem tractat que els, els avis quan, quan és el moment d'anar a cobrar la pensió doncs el que fan és en el, el caixer treure tots els diners i el que passa és que hi ha gent allà controlant que els moviments econòmics que fan. No? I... Sí, el, el consell principal en aquests casos és primer no retirar tots els diners i segon eh, mirar al voltant, què és el que passa al seu, al seu voltant perquè sempre hi ha algú mirant. Mm. Si garanteixes que no que no hi ha ningú, doncs vas més segur. Mm, a més a més, és important que no se'n refin de ningú, no per ser una persona jove l'ha de robar, no per ser una persona d'una edat no, no. avançada. A, amb corbata, o sigui, hi ha de tot tipus. Eh, van amb traje i corbata o mal vestits, eh, amb mono de feina per dir que són inspectors del gas, eh, etc. O sigui que no te posen refiar de ningú. De ningú. No sé si ens podia donar cinc cèntims a les xerrades a les escoles, hem parlat de les xerrades que es fan a la gent gran, no sé si les xerrades a les escoles sobre què els En parlen? principi, eh, com circular pel carrer i civisme, la neteja del carrer, el comportament en bicicleta, monopatín, i la seguretat i el civisme. Uh -huh. Uh -huh. D'acord, doncs Caporal Solís de la Guàrdia Urbana d'aquí del districte de Sant Andreu, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que totes aquestes tasques que realitzen amb els veïns i amb les entitats per, per tal de portar a terme doncs, endavant aquesta festa major de, de, de la Trinitat Vella doncs, que vagi d'allò... I fer una crida també als ciutadans si necessiten la Guàrdia Urbana que fan altres tasques. Exacte. Uh -huh. Sí, Molt bé, sí. moltes gràcies a vosaltres. Molt bé. Moltes gràcies. Doncs ara el que fem és una petita pausa i tornem tot seguit amb més informació.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 Buenos días. Pues, ¿cómo han ido estas fiestas de... que se han realizado este fin de semana aquí en la plaza? Pues mira, bien, pero pasados por agua, porque, <laughs> porque ha llovido. Mira, el sábado aún pudimos acabar todos los lo que tenía, porque el sábado estuvimos toda la mañana las, las entidades, como visteis con cada una con, car con su carpa en la plaza, ah. exponiendo todo lo que ellos hacían, fotos y todo lo que ellos hacían, ¿no? Entonces, hasta mediodía, hasta las dos... a partir de las dos... Eh, se recogió, hubo una comida para las personas que habían, eh, las entidades que habían en la plaza, digamos, ¿no? Y luego a las 5 de la tarde, pues hubo unos. En, la, plaza de. Eh, en la plaza de. Allí donde la droga. Ah, ah en, la, en la zona de, de donde está la cárcel. Sí. Mm. Eh, allí hubo. Estuvo el centro cívico, estuvo, eh, estuvo. El, el perro paterna, estuvo la batuca y un grupo de rock. Ah, mira. O sea, todavía estuvisteis animados este fin de semana. Sí, eh, eso acabó sobre las 8 y a, a, las 9, 8 y media, 9 empezaba el... Empezaba el, el, este, el, el cine, que eh, hice una película allí en el... Ah, sí. El Cineforum. Sí, el... ¿Del Félix 1123? Sí, Avatar. Avatar. Ah, Avatar, sí. y, entonces, pues acabó, pero ahí no vino casi nadie. Éramos solamente cinco personas, ¿sabes? Para ver la película. Sí. Ah, el tiempo no acompañaba. Y acabó, pues también es que es una película muy, larga. muy larga. Y es una película muy larga y la verdad que eso no hubo casi nadie de gente, ¿sabes? Y, y luego, pues el domingo, estuvimos en el Parque de las Aguas. Y estuvo bastante bien. Hubo una chocolatada, de eh, la hizo la comisión de fiestas. Y, y los de parte de los mozos de, de Escuadra, una exhibición de de perros adiestrados. Uh -huh. Uh -huh. Sí, de aquellos que, bueno, que hacen sí, lo sí, del agility. Muy sí. bien. Uh -huh. ¿Y, a, ¿Y, ayer hubo algo? Ayer. Ayer lunes. Por favor. Un momento, por favor. ¿Qué m'has dado? Vale. Doncs eh, diem això, que el, eh, es va realitzar a, ayer en la Trinitat Vella, no? Sí? No, no, no, Ha la Manoli un momento. Vale. No, no está. Estás fent un petit repàs de les activitats de l'activitat el Sí. ¿Sí? ¿Manoli? Sí, sí. Y, y entonces después estuvimos dando una vuelta por el barrio con bastante, vino bastante gente explicando cómo era el barrio desde el año 1940 ...cuarenta 40 y algo, desde que empezó el barrio, digamos. Y donde estaba situada la cárcel, que era un montículo aquello, eh, cuando pasaba la, calle La Cequia... aquello de la, por allí, por la calle de mm, ...¿dónde está el centro médico, ¿cómo se llama? La calle ah, eh, Barcino. Todo esto era como un río, ¿sabes? Muy bonito y hubo bastante gente. Y luego, eh, por la tarde, eh, estuvimos en la plaza, que había karaoke, había unas cuantas cosas, pero por la tarde se quedó todo anulado porque empezó a llover y ya por la tarde no hubo nada. Quedó todo anulado porque, te digo, hizo un tiempo. ¿Y ayer, ayer lunes? Ayer lunes no hubo nada. Ah, vale. No hubo nada, solamente era el fin de semana. Vale. Sí. Ah, lo que sí que tenemos que decir es que esta mañana hemos salido del metro y hemos visto pues un, como un rectángulo donde ponían nueva campaña de, de, civismo al barrio de la Trinidad Bella. Sí, sí, es una campaña que ha empezado empezó este fin de semana la campaña, el sábado. y estará, no sé, dos meses, tres meses, parece que son dos meses eh, una foto de una personas del barrio, mm. como habrás visto, es eh, una campaña de civismo para que la gente se conciencie de que, oye, que, que, tiene que ser cívicos y portarse, comportarse un poco. Y ha sido coincidencia, ¿no? Que haya coincidido con la fiesta mayor. no? sino si no ha sido la fiesta mayor empieza el día 24. Por eso que... ha sido la semana joven y ya ya lo hicimos lo hicimos coincidir con la semana joven sabes vale mm. también se está hablando de, de, dejar el descanso nocturno a los vecinos de mejorar los hábitos de la campaña cívica para esto para eh, dejar descanso a los vecinos como tú dices mm. para que se comporte se hacen pipí por todos sitios sabes ¿Y, el ruido? El ruido, las fiestas en la plaza que están hasta las tantas y ahora como viene el buen tiempo, pues la gente pues claro sale un poco más y eso para que sean conscientes de que la gente trabaja, la gente pues tiene que descansar. Muy bien. Y ahora ya estamos en fiestas, ¿no? Las fiestas empiezan el viernes, que habrá una mm, como sabéis, el rom, el Habrá también unos chorizos que hacen las donas. Sí, una chorizada con chorizo al vino muy buenos que lo hacen, la verdad que les sale muy bien. O sea que nos pondremos las botas. Sí, y, y luego pues mira, por lo típico de cada año, la fiesta. también este año hay unas cosas nuevas como el carao, como el tú sí que vales, tiene que ser divertido. Ah, pues sí, esto, <laughs> sí. Tiene que ser divertido. Y, hay una exposición de peluquería, tanto en Manolo mm. Mm, como la Bianca también. Bueno, y el perro de Paterno, lo clásico de cada año. No obstante, los libros ya están mm. ya están circulando por el barrio. Sí, sí. Nosotros tenemos uno aquí ya preparado para ir comentando durante cada día los actos que hay. De acuerdo, pues Manole, muchísimas gracias. Ya no te, entretenemos más, <laughs> no te entretenemos más, que sabemos que estás muy ocupada. Sí, disculpas. Pues nosotros ya desde aquí, pues cada día iremos comentando los diferentes actos que hay de las fiestas para que la gente esté, pues gente lo sepa bien. Y colaborado un poquito también con las fiestas del barrio. Pues sí, eso es lo importante. De acuerdo, pues muchas gracias. adiós, buenos días. Molt bé, doncs nosaltres a amb el nostre programa d'avui i el que fem ara mateix, doncs anar directament al que és la nostra habitual agenda. Doncs no sé si ens donarà gaire temps a dir-li unes quantes, però comencem ja per eh, fer referència a l'activitat que es durà a terme dijous a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet. Una oferta, una activitat que porta per nom Monstres. La Biblioteca de Sagrera Marina Clute del carrer del Camp del Ferro número 1 us oferirà aquest dijous a les 6 de la tarda a la sala infantil de la biblioteca la Georgina Llapis explicant contes sobre els monstres als més petits. És una activitat on l'entrada és lliure i és adreçada a nens i nenes entre els 2 i 4 anys. Hem de dir que Sac de Rondalles és la narració de contes on l'oralitat té el paper central, despullada d'elements escènics dins d'aquesta activitat s'inclou contes a la mà, que són sessions mm, dirigides a nens de 2 a 4 anys, com hem dit. I ara parlem de la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero, que us oferirà un recital dins l'aventura de llegir. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero al carrer de Galícia número 16 us oferirà aquest dijous a les 7 de la tarda els viatges de la paraula La mirada de l'orca. És un recital de poesia poemes i textos de Federico García Lorca a càrrec de Gem Bargual. Tindrà lloc a la sala d'actes de la mateixa Biblioteca Tritat Vella José Barbero i l'aforament és limitat. I una altra activitat també tenia en compte aquests dies és que la nau Ivanov us ofereix la representació de l'obra Desiertos. La nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al carrer d'Honduras número 28, us oferirà la representació de l'obra de teatre Desiertos, a càrrec de la Trama Produccions. Doncs us expliquem una mica de què va aquesta obra, un matrimoni, el Lluís i la Marta, instal·lats en una part encara en una aparent comoditat econòmica i en un precari equilibri efectiu, reben la visita de l'Eduard, un personatge sortit del manicomi que s'instal·la a casa seva i desgavella la relació. Per sobre d'un to sostingut en la comèdia es, de, es desencadena una reflexió al voltant d'una societat que ha substituït els ideals pels materials. Podré veure la representació de l'obra Desiertos a la Nau Ivanov de dijous a dissabte a les 9 de la nit i el diumenge a les 7 de la tarda. Molt bé, i encara teniu més coses per poder veure perquè la nau de l'Escola Llotja us acosta l'obra de Josep Maria Avilés. La nau de l'Escola Llotja de Sant Andreu al carrer Pare número 40 us ofereix aquests dies l'exposició En silenci, pintures i obra gràfica 1994-2013 de Josep Maria Avilés, pintor, enmarcat dins del nou cicle en actiu, on presentaran els treballs d'exprofessors de l'Escola Llotja. Parlem ara del Centre Cívic de la Sagrera i el grup Fotosagrera que s'uneixen per oferir textures. El Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins número 29, us ofereix textures, una recopilació de fotografies de diferents materials i objectes, extrets del seu entorn en què es dificultat la seva identificació, tot obligant-nos a basar-nos en les seves textures per poder-los identificar. L'exposició es fa del 3 al 30 de maig i hem de dir que Joan Josep Gómez va néixer a Barcelona el 1957, en un, eh, que és un aficionat a la fotografia que compagina aquesta dedicació amb temes relacionats amb l'arquitectura. En l'àmbit fotogràfic li interessa també el paisatge immobiliari urbà, que combina amb uns retrats de músics de blues, dels quals mm, porta fetes dues mostres, uns clics pel blues i energies i sentiments instants de blues, en el marc del cicle LH Blues en Boogie i encara tenim d'altres activitats a comentar-vos, doncs si voleu el que podem apropar-vos és una mica d'esport, perquè arriba al campus d'estiu 2013 del Sant Andreu. Un any més el Sant Andreu organitza el tradicional campus d'estiu, aquesta vegada com a novetat amb tres possibilitats. Campus General d'Iniciació, Campus de Tecnificació per línies i Campus de Porters. La inscripció es pot fer descarregant el díptic i portant-lo emplenat a les oficines. A més, els dels entrenaments al campus comptarà amb d'altres activitats esportives alternatives, com ara piscina o excursions setmanals. A nens i nenes que s'hi puguin apuntar, que es vulguin apuntar, d'entre els 14 i els 16 anys esmorzaran i dinaran a les mateixes instal·lacions. I els pares, a més de les tres opcions de campus, és a dir, la General d'Iniciació, de Tecnificació per Línies i de Porters, podran triar el número de setmanes que volen apuntar als seus fills, des d'una fins a 5 setmanes. Les dates van del 25 de juny al 26 de juliol. El pagament s'haurà de fer en el moment d'inscripció a les oficines del club. Primer cal descarregar el díptic que us adjunten a continuació a la seva pàgina web, imprimir-lo i emplenar-lo amb les dades pertinents per poder portar en el moment d'apuntar-vos. I nosaltres doncs, ens queda ja poc temps ja per comentar-vos alguna de les activitats, per exemple, l'Espai 30 de la nau Ivanov us ofereix les nostres cançons contra la sida. El passat 8 de juny del 2012 es va celebrar al Palau Sant Jordi de Barcelona un concert únic, i repetible, on van actuar els principals, les principals figures de la cançó que avui es fa a Catalunya. Foren 3 hores de concert on la connexió entre artistes i públic esdevengué màgica. Doncs aquesta exposició fotogràfica la podeu veure fins al 2 de juny. Nosaltres tanquem aquí el nostre programa d'avui. Donar les gràcies a la Susana Ávila i al Ricardo Malabé per haver estat avui amb nosaltres. Tornem demà a la mateixa hora. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.